at yanyny berlidir. Eşek ödün eýsik saýmyz bedewden qiymat etsen. This farm made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. çyn bedewler meýdanynda bellidir. Oglanlykda bilmez idiň, beg idiň, ýamana hiç ýokmaz sözüň öwüdiň, arif bolsaň aslyn sorma ýigidiň edebinde, ekramynda bellidir. Bu jahandan doýmaz gözüň, syr bolmaz, her tilkiden ýolbars bolmaz, şir bolmaz, Ýigit diýgeç, hemme ýigit bir bolmaz, Goç ýigitler myhmanynda bellidir. Döwlet gonsa goç ýigidiň başynda, Hemaýatly ili gerek daşynda, Ýigit özün mälim eder işinde, This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. Garyplaryň göz ýaşy. Daglary ýandyryp erider daşy. Pahyry zulm eden zalymyň işi. Ruza mahşer diwanynda bellidir.